Иако поминаат две недели од темата за Естира, тоа е заради тоа што мејата сабота имаше гости, нели? Сепак верувам дека се секјавате на таа тема. Реков дека имаше нешто што него доискажав, но затоа постои едно прашање, што значи името Хадаса или Адаса, незиното евриско име. Дали некој од вас го научил тоа? До сега. Не се плашите, не е испрашување, нема оценки. А едно полесно прашање пред тоа. Јас кажав тогаш, значи пред две саботи, дека според изјавите на сите теолози, еврејски и христијански, па и многу адвентистички исто така. Книгата за Естира била единствената книга во која што не се споменува Бог, меѓутоа при крајот на проповета прашав дали е тоа на вистина така и некој од вас а, успеа благодарение на Константинов, да откријат дека сепак се споменува Бог во таа книга. Е сега, Во која? Во стариот превод. А во Константинов не се споменуваше. Добро, кој беше тој стих? А дали е тоа во стариот или во ревидираниот? Во тој стариот, гаврилскиот, значи. Добро. Кој би сакал да го прочита тој стих? И некој да ви кажем, мене лично ме израдува тоа, што не пасевте трева таа сабота, туку во вашите Библии откривте. Уште тогаш откривте одговор на тоа моје прашање. Дали некој сега да прочитате тој стих? Каде беше естира? <laughs> Ајде се подсетиме. Како пишува таму? Добро. А како гласи во другите преводи тој стих? Како тоа толку многу теолози, уште почнувајќи од пред 2000 години, почнувајќи од евреите, да тврдат Дори книгата за Естира била прашање дали да се внесе во канонот, самите евреи го дискутирали тоа прашање, од причина што во неја не се споменувало никогаш Божјето име. Како на толку многу... Како галси? Добро. Овде и, и ревидираниот православен превод вели преку ноките Господ не му даде сон на царот. Затоа му заповеда на слугата да ја донесе книгата за древните белешки и ги читаа пред царот. Да, а Константинов што вели, царот не можеше да има сон. Константинов што вели? дека царот не можел да има сон. А православните преводи велат Господ не му дал сон. Са дали, дали овие преведувачи си го доделе името Господ? <laughs> Има тука еден друг момент. Во книгата за Естерија има еден друг момент. Дори и во тие преводи, каде што никаде не се споменува именката Господ, сепак може меѓуредови, додуша, меѓуредови само, да се забележи неговиот прст на дело. Седумнаести стих. Е, ова го нема во ревидиранијов. Значи, тоа го има само во гаврилскиот превод. Аха. Добро. Значи, гледате, нека преведувачи тоа го испуштиле, и ако им било тоа јасно од самото оригинал, но, но они не би го испуштиле. Не постои ни протестант, ни католик, ни, ни било кој преведувач, ако постои името Господ или Бог или Боже, никој не би имал причина тоа да го испушти. Очигледно е дека се работи за некои преведувачи кои што е, значи, може би поредки, кои што тоа успеале да го видат, благодарение на оригиналот. Затоа што во оригиналот, во книгата за Естира, на многу места, значи, би можеле да се најдат многу други стихови низ целата книга, кај што преведувачот можел да напише Господ. Зошто? Затоа што во оригиналот, секаде, во книгата за Естира, секаде каде што се вели и се случи така, или и и се случи, или и бидна, стои еден еврејски збор хаја. Тој збор значи живот сам по себе. Значи, бидна или се случи, е, како глагол употребен, произлегува од, од овој збор хаја или живот. тој како да речете, дека се, ако за нешто велите дека се случило, како да, реч, како да речете и и би така, односно бидна во смисол и заживеа тоа. Ако нешто се оствари, значи заживеало. Во нашиот јазик ние велиме се случи, но велиме и бидна. Значи, бидна, е сега тоа бидна е малку поблиску до, до овој еврейски е, смисол на зборот. Бидна како битие, например, создавање. Нешто нешто оживеало, се случило, значи да заживее нешто. Мегутоа, што па, од каде произлегува по овој збор хаја, што значи живот? Од тука произлегува и името на Ева, значи на еврејски во оригиналот Ева е Хауа, тоа е стар, значи од предпотопот еврейски јазик, а официјалното еврејски јазик е хаја, живот. Зошто? Зато што Адам ја нарекол Ева, што пишува самот, самиот стих во Битие, трета глава, бидеќи таа е мајка на сите живи. Значи, името на Ева, на првата жена, било Живка. Кога би зборувал Адам Македонски, би ја нарекол Живка живата. Имавме ние една професорка во Коцеметалишто, ја викавме мртвата. <laughs> тоа беше прекар што цело школа го знаеше за неја, веројатно и самата таа беше свесна дека го има тој прекар. <laughs> мртвата, ше имаме сега кај мртвата. <laughs> Живата. А па, сега, од кај па доаѓа тој корен, хаја, што значи живот. Ха е член. Определениот член. Што во нашиот јазик е од на крајот од зборот. Например, компјутерот или на англиски the нешто или на германски der за машки род пример der Führer водачот Значи, ха, например, а, кој еврејски збор го имаме тука? Да го земам за пример. Хашем, името. Значи, Членува на именка. И неко само име е Шем, како што се викал првиот Ноев син. А истото, истиот збор име Шем значи карактер. Значи има подлабоко значење, не е тоа само име, етикета, току го означува и карактерот. Божјето име значи Божјиот карактер. Но ако речете Хашем, значи тоа е член, определениот член. Ха е членот. И сега Ха ја, што би било? Би било Господ, бидеќи и тоа ја или јах е скратено за Јахве. ЈХВХ. Според тоа, еврејскиот збор за живот, како именка, хаја, значи Господ, бидеќи само Господ е живот. Господ рекол, јас сум воскресение и живот. Ништо не може да живе без Него. Колку точно. Но тоа е еврејскиот јазик. <laughs> Затоа е тоа така. Дали знаете, нашата именка живот, ова е мала дигресија од темата, нашиот, нашиот збор од каде доаѓа? Доаѓа од еден индоевропски корен, што се викал гиф, значи гто се претворило во ж, кај словенските јазици. Гиф, од гиф настанало жив, па живот. А во англискиот јазик што значи give? Да дадеш. Значи, нашиот збор, а тоа е јазик што исто така потекнува од индоевропскиот јазик, они што нас, еден од 50-тината јазици што настанале во Вавилон пред многу илјади години. Значи, нашиот збор живот потекнува од, од именка, од поим, значи, што значи дар, Животот е дар. Затоа велиме живот. Нешто што Господ ти го дал, нешто што е дадено. Не нешто што случајно го имаш, што, како што мислат комуњарите, еволуционистите, атеистите воопшто, туку нешто што е дадено, нешто што е дар. И сега секаде каде што овој збор хаја се употребува во глаголска форма, а што мнозина преведувачи го преведуваат и бидна, или се случи така, или се направи така, всушност значи Господ. Господ направил така. Господ не му дал цар, сон на царот. Господ е тој што прави да бидне ова или да се случи она и така натаму. А која беше второто прашање? Што значи името Адаса, еврејското име за Естир? Беќе Естир е персиското, нели, како што што си го добила како жена на персискиот цар Ахасвер, што некој го преведува како Асвир, а грците го нарекуваа Ксеркс тој цар го нарекува Ксеркси. Тој лично дошол во Грција во една од битките со атињаните, битката на Саламина, тоа е нападот за Коринт, Атина и Коринт тоа островчено, кај рафинерија од лева страна. битката на Саламина била битката на флотата на Ксеркс, значи сопругот на Естира. И таму пресите доживеале исто така пораз, како што доживеале и на Маратонското поле, малку по на север но повторно во близина на Атина. Значи, овој цар, неговата сопруга, не било случајно според Божиото провидение Естира, за кога збрувавме значи за Пурим, за да Божиот народ биде избавен со неизино посредство. Но што значи неизиното еврејско име Хадаса или Адаса? Дали некој од вас се потрудил случајно да го истражи тоа? Дали знаете како се вика на еврејски новиот завет, како би го рекле тоа? Беге тој поим се споменува во Еремија. Еве идат дни, вели Господ, кога со домот јудин и со домот Израелев ке склучам нов завет. На еврејски нов завет се вика, значи завет е берит. Истиот збор што се потребува за обрезање, бидејќи обрезањето било завет. Заветот на Аврам Берит Хадаша, значи новиот завет. Спрето значи што значи Хадаса, Адаса? Значи, берите завет, значи нова, или поточно значи обновена. И ова е сега една многу интересна предслика за она што го споменавме во ова последно време. Во последното време, ако заживе оној неделен закон како што Европската Унија го предлага, значи никој дури ни свештениците да не работат, тогаш тоа на вистина е нешто, рековме, што нема никаква врска со традиционалното христијанско толкување на неделата. Бидејќи традиционалното христијанско толкување на неделата е дека неделата е литургиски ден. Христос воскреснал во недела, после тоа им се јавил на учениците наредната недела, кога и Тома бил со нив, затоа е наречена во православниот календар Томина недела, првата недела после Великден. 50-та што се пагала во недела според Мојсевиот закон, па тоа не е ништо посебно која ќе се рече дека и таа била причина за неделата да стане литургиски ден, како и да е, а истите православни и католички извори тврдат дека првиот ден станал недела, односно неработен ден, дури во четвртиот век. Значи, за апостолите била литургиски ден, објаснишме зашто, бидеќи во сабота оделе во еврејските синагоги, Па кога, кога си ја имале својата христијанска причест, својата христијанска литургија, по саботата, вечерта по саботата, а тоа веќе се нарекувало прв ден од седмицата, како, например, во делата на апостолите. 20 глава, 7 стих. Но и на многу други места. Секаде сите тие 8 места кај што се споменува првиот ден од седмицата во Новиот Завет. Според тоа, ако вие сега не вие се разбира, <laughs> ако Европската Унија носи закон, и ако така биде и изгледа неделниот закон од, еднина, од близка еднина, живот на зверот, според кој неделата треба да биде задолжително неработен ден, дури и за свештениците, тие самите таа така го бараат, значи во случајов тоа беше само одлуката на Хрватската бискупска конференција, но веројатно тие не се единствени што така размислуваат во католичка Европа. Тоа што нема никаква врска со со литургијата, со богослужението, туку затоа и реков во тој случај неделата се јавува како како нешто ново, буквално се јавува како нешто нехристијанско, како нешто зверско. Според тоа, дори човек се прашува да не случайно читале Елена Вајт, денешните бискупи, бидеќи Елена Вајт препорачува на адвентистите да се држат богослуженија во недела, кога ќе биде воспоставен неделниот закон. Може би, ако бил донесен неделниот закон пред 120 години, ќе бил таков. Но тогаш Божиот народ промашил, па времето се одолжи. Па сега, може би гјаволот размислува поинаку. Е, па сега ќе донесам <laughs> неделен закон, ама со мала корекција. Елена Вајд вели да се имат богослуженија во недела. Е, сега ќе направам да, закон да биде таков да се нема ништо, ниту богослуженија, <laughs> ни свещеници да не работат во недела. Како и да, и тоа може да се држи. Не е греф, ако во недела седите дома со скрстени раце. Тогаш, како, како ќе биде прогонет Божиот народ? Врз основа на што ќе огонат? Ке биде прогонет дури со третата фаза на неделниот закон, а третата фаза е она што сите ние од комунизмот наваму го знаеме како искуство, затоа ние сме до некаде подготвени. Па и ден денес во транзицијска Македонија, а американците не се. Кога ќе се тера секој да работи во савот. Сите ќе морат да отидат на работно место во сабота со државен закон е тука ќе биде испитот. И само тоа и може да биде испитот. Не е испитот што правите во недела, дали нешто правите или не правите. Туку истиот тој закон ќе ве тера да работите во сабота. И сега што имаме од една страна? Од една страна го имат, ја имате саботата, денот што Господ го посветил и благословил, значи Господовата сабота. Од друга страна ќе имате неделата која што, иако милиони христијани низ вековите ја нарекувале Господов ден, со неделниот закон тоа веќе нема да биде. Бидеќи тоа нема да биде никаков литургиски, никаков ден на богослужение, ништо, ништо од сено тоа. Никаква врска нема да има тоа со Христовото воскресение, со литургија, со богослужение, со сето оно што било христијанска традиција низ вековите во врска со првиот ден. Од друга страна ќе имате ден за одбор кој што задолжително го наметнува државата, односно антихристот. Джексе, пастор Джек Квире тоа добро го има објаснато и ќе цитирам една негова мисла. Последната голема криза ќе представува борба, голема борба се вели тука, помеѓу о спасение со вера, символизирана од Господовата сабота, че значи Господовата сабота е символ за оправдание со вера. Наспроти, спасение со дела, што е символизирано со човечката недела. Запазите, оно што протестантите го трубат, дека саботарите се легалисти. Сега, со неприфакјањето на пораката од Минеаполис, мнозина од нас сме биле легалисти и сме. Но во ерата на неделниот закон ќе стане обратно. Токму неделата ќе стане символ на легализам, на спасение со дела. Зато и откровението што вели, дека жигот ќе се добие или на чело, или на десната рака. Раката е символ за дела. На чело ќе го добија тие што се прелажени. На десната рака тие што знаат дека тоа не е така. И се што мислите вие? Дали, јас вака ова слободно го поставам како прашање и имам свој слободен така став. Јас верувам дека мнозинството луѓе што ќе го примат живот на зверот, значи, мнозинството ќе бидат тие што ќе го примат на десната рака. Може би не сум право, тоа. верувам дека повеќето луѓе ќе го примат од страф, повеќето луѓе ќе го примат знаејќи што е вистина. Па и ден денес илјадници христијани знаат дека саботата е денот што Господ го благословил и посветил. Неодамна еве се врти с Facebook изјавата на московскиот патриарх, на рускиот патриарх, кој што тоа го потврди во едно свое неодамнешно интервју, што и не е чудно, бидејќи православна црква повеќе од 1000 години ја празнувала саботата пред турското робство. Од друга страна, уште повеќе христијани ќе знаат ќе, ќе го знаат тој факт што од секојаш го признавали и католичките и православните извори, дека неделата од апостолите до четвртиот век била само литургиски ден, а не бил неработен, не било недела, тоа дори од Константин Нава од четвртиот век е неработен ден. Па уште кога самиот закон ќе забранува да се има и богослужение, ако е таков, значи тоа е сега хипотетички, да се има богослуженија во тој ден, па тоа апла ќе биде јасно дека тој неделен закон нема никаква врска со христијанството. И сега, ако повеќето луѓе подклекнат на него и го примат тој жик, тоа ке значи дека тоа го прават само од страв. Само од линија на помал отпор. Кога нешто правите од страв, кога нешто правите од принуда, тоа е спасение со дела. Се разбира, едно се стрепеса го цитираше Зимоска они стих «Градете го своето спасение со страф и трепет» на апостол Павле, меѓутоа постои и страф и страф. Постои страф во смисло на стравопочет, висока свест за Божијата светост и за одвратноста на греот, а постои они страф буквално во смисло на паника. Они страф што сатаната го користи за да апелира Страната апелира на чувства, секојаш. Меѓу тие чувства апелира и на стравот. Мнозине се откажували од својата вера во услови на прогонство заради страв. Прогонството не е пријатна работа. Мачење не е пријатна работа. Од страв пред тоа нешто, мнозина ќе се откажат од својата вера. Да не даде Бог тоа да биде некој од нас. Зошто саботата ќе биде знак на оправдание со вера во тие услови? Зато што тогаш, оно што тогаш ќе ја празнува, ќе ја држи саботата, е тој, само тој што е оправдан со вера. Значи, тогаш никој нема да може да ја празнува саботата како традиција, може би затоа што се родил како адвентист или евреин, бидеќи ќе има сила што ќе ги прогонува сите тие, според тоа ќе остане само, тој што ќе остане, ќе биде само некој што, е, што има силна и цврста вера. Толку силна вера, што не се ни плаши од прогонството. Друго, саботата ќе биде, значи, символ на христијанската слобода. Тоа што сега мислат протестантите дека е знак на робство и легализам, а демек они се во слободата, токму тогаш сабота ќе биде символ на слободата. Зошто? Бидеќи вие ќе сакате да поднесете и прогонства, значи никој не ме тера да држите сабота, напротив, постои сила што ме тера да ја газите, државниот закон, прогонството на антихристот и така натаму, а вие како израз на вашата слобода ќе сакате да ја држите, како израз на вашата љубов кон Бога ќе сакате да ја држите. Од овие две причини саботата ќе биде символ на оправдание со вера. Само оправдан со вера ќе може да ја држи саботата во времето на прогонството, во времето на неделниот закон, во времето на антихристот и големите неволи. Само оправдан со вера значи, е тој кој што саботата ќе ја држи од љубов кон Бога и како одлука, како прашање на неговата слобода, слободен избор. како што мене никој не ме терал со сила да дојдам во оваа црква, напротив, постоеше сила против тоа нешто, па сепак сум дојгал, зашто сум дојгал, кога дури сум се изложувал на ризик, сила, кјотек. Значи, само од любов во такви услови може да се дојде, само од любов може да се избере нешто, зашто човек е потребен да помине, е спремен да помине низ некакво прогонство. А љубовта пак значи слобода. Ако нешто правите од љубов, значи правите од слобода. Пример, ако, ако се омажите за некој што го љубите, значи го бирате од слобода. Ако не го љубите, а се омажите за него, значи сте биле принудени. Така или не е така? ти биле присилени. Тоа беа работите што такав да ги кажам, значи како довршеток на темата за Пурим од пред две саботи. Естирен е подсетува на тоа, незиното еврејско име, Хадаша, така само ако сме во новиот завет, можеме да ги издржиме прогонствата на последното време само ако сме оправдани со вера, како што и тогаш, и секогаш, и дури и во старозаветни времења, Божиот народ бил бивал ослободуван од прогонство, од непријатели, само тогаш кога со вера ќе се држал за Божите ветувања. А Господ намерно прави во разни тешки ситуации така да изгледат работите како да нема излез. Навистина, да, бидат, да изгледа работата без За очај. За да само верата биде единственото решение. Единствениот клуч за победа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.